pseudo banano kiel climato tauga nutrajo. En partoi de Etiopio, la pseudo banano, en sete ventricosum, estas considerata basa nutrajo por homoi. Ciarci povas persisti an dum periodoi de sequezzo, same kiel dum fortegae pluvoi, gi povus vide alla climata criso, Farigi vivo sava ancau aliloc. La potenzialo della decorazia planto estas ciu case ancorau de longe ne elcerpita. Pritio certas internazia esplorista te amo. Malgranda, ledezza, cae alie olce convenziai bananai spezoi, estas nemangebla la fructo de la pseudo banano. Mangebla estas ali flanque granda parto de la cetera planto. El la tuberoi estas cerpata faruno por pano cae aliai bacajoi. La truncoi povas, fin cui esti al servatae legomo. La folioi estas utiligeblai por la nutrado de por homai bestoi. Por etiopiai camparanoi, gi estas protio tre grava. La nova studajo, qui jus aperis en scienza periodajo, la pseudo banano povus nutri pli ol cent milionoin da homoi en mondo, qui pli cae pli batalas contra u veterae extremoi. Tio estas util planto, qui por la certigo de nutrajoi, cae por dauri pova evoluo, povas ludi vere gravan rolon diras esploristo de la Universitato de Awasa en Etiopio. La ensete banano estas proxime parenza cum la traditia banano. Malgrau gia loca agricultura dominado, cae gia granda cultura signifo, en la sud occidenta Etiopia alt ebenaggio, la ensete banano havas rimarkinde limigitan disvastigion, cae gi estas exter Etiopio, ciel nutra planto practice neconata, diras la studagio. Ciel basa nutrajo, gi estas usata, cae cultivata gis nun prescau exclusive en la alt e benai regionoi en la suda Etiopio, ciu pro la climata shangio pli cae pli ofte estas trafita de periodoi de sequezzo. Circa dudec milionoi da homoi, laudire besonas tiun planton, kiu en tiu orient Africa lando estas cultivata jam de sep miliaroi. La tuta Etiopio nombras circa cent dec quin milionoin da enlogiantoi. Laula esploristoi crescas sovagiai parenzoi, kiwi estas considerata in mangeblei, de la ensete banano, tamen ancau en aliae regionoi ancora pli sude, nome gis Sud Africo. Lautio, tio montras, che la planto povus havi signife pli vastan cresco regionon, ol supposite gis nun. Char la planto estas tiel multflanke utiligebla. Gi estas ancau nomata Arbo contra o malsato.